Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, March 2008. John, chapter 20. Τη δεμία των Σαββατών, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί, σκοτίας αιτιούσης εις το μνημείον, και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήνον εφίλιο Ιησούς, και λέγει αυτής, «Ήραν τον Κυρίων εκ του μνημείου και ουκίδαμεν που εθήκαν αυτον. Εξήλθεν ούνο ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρκοντο εις το μνημείον. Έτρεχονται οι δύο ομού, και ο άλλος μαθητής προέδραμεν ταχύον του Πέτρου και ήλτεν πρώτος εις το μνημείον. Και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια, ουμέντι εις ήλθεν. Έρχεται ούν και Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείον, και θεωρεί τα οθόνια κείμενα, και το σουδάριον ο ειν επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οτονίων κείμενων, αλλά κορίς εντετυλιγμένων εις τα τόπων. Τότε ουν εισήλτεν και ο άλλος μαθητής, ο έλτον πρώτος εις το μνημείον, και είδεν και επίστευσεν. Ουδέπο γαρ είδησαν την γραφήν ότι δι' αυτον εκ νεκρών αναστήνε. Απίλτον ουν πάλιν προς αυτούς οι μαθητέ. Μαρία δε τίκη προς το μνημείο έξω κλαίωσα όσουν εκλέον παρέκυψεν εις το μνημείον και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής κατεζωμένους, ένα προς τη κεφαλή και ένα προς της πόσεν όπου έκειτο το σώμα του Ιησού, και λέγουσιν αυτοί εκείνοι, «Κίνε, τι κλαίεις» λέγει αυτοίς ότι «Ήραν τον Κύριον μου και ουκίδα που έτηκαν αυτόν». Ταυτα υπούσα εστράφη εις τα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστότα και ουκίδι ότι Ιησούς έστειν. Λέγει αυτή Ιησούς κίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς, εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστίν λέγει αυτό, Κύριε, εσύ ευάστασας αυτόν, είπε μη που έθηκας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ, λέγει αυτή Ιησούς, Μαριάμ, στραφίσα εκείνη, λέγει αυτό Εβραϊστή, Ραβουνί, ο λέγεται διδάσκαλε, λέγει αυτή Ιησούς, μη μου απτού, ουπογαραναβέβηκα προς τον Πατέρα, πορεύονται προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεόν μου και θεόν ημών έρχεται Μαριάμι Μαγδαληνή αγγέλουσα της μαθητές ότι εώρα κατών Κυρίων και ταύτα είπεν αυτή. Ούσις ουνόψιας τη ημέρα εκείνη τη μία Σαββάτων και των τυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητέ δια των φόβων των Ιουδαίων ήλτεν ο Ιησούς και έστει εις το μεζόν και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και τούτο υπόν έδειξεν και τα σκύρας και την πλευράν αυτής, εκαρίσαν ον οι μαθητέ ειδόντες των Κύριων. Υπέν ον αυτής ο Ιησούς παλιν, ειρήνη ημίν, κατός απέσταλκεν με ο πατήρ πέμπο ημάς. Και τούτο υπόν ενεφίσισεν και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αντίνον αφήτητας αμαρτίας αφέονται αυτής, αντίνον κρατείτε και κρατήντε, το μάστε είσαι των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος, ουκίν μετά αυτόν ότι ήλθεν Ιησούς. Έλεγον ουν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον, όδε είπεν αυτοίς, εάν μη είδω εν τες κερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλον μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω μου την κύρα εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω και με τη μεράς οκτώ πάλιν ήσαν έσωηματίτε αυτού και Τωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των τυρών και κλεισμένων και έστι εις το μεζόν και είπεν «Ειρήνη ημίν». Ήτα λέγει το Τωμά, φέρει τον δακτυλόν σου όδε και είδε τας κύρας μου και φέρει την κύρα σου και βάλει εις την πλευράν μου και μη γίνω απιστός αλλά πιστός. Απεκρίθη Τωμάς και είπεν αυτό «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Λέγει αυτό ο Ιησούς ότι εώρακας με πεπίστευκας, μακάρι μη είδοντες και επίστευσαντες. Πολλά μεν ούν και άλλα σημεία επίσης ο Ιησούς, εν οποίον των μαθητών ουκέστην γραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γεγραπτε ή να πιστεύετε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός ο βιός του Θεού και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το όνομα αυτού.